zero bederatzi bizazpi zelda deitutako ikusgarria aurkeztuko dugu eta beraz bai e, gai, e, gai ahunt behia proposatuko dugu uh, e, presondegi eriburuz uh, ara bost be, ba, ibarkatu bederatzi dantzari izanen gira uh, guti gora bera ordu batez presondegiko uh, uh, giroa edo unibertsoa piskat aipatzeko eta bereziki uh, ez politikoki baizik eta uh, pertsonak uh, edo presoak uh, zena um, uh, gainean zinez emanez eta alde humanistan edo pertsonen sentimenak eta uh, aipatuz. Mhm. E, nola bait e, preso izateak senditzen dituen emoziorik adieraziko dituzte dantzaren bitartez? Bai, hori da, hori sebera, izan eh, e, tristezia, bortizkeria, eh, baina momentu batzuere, ere, bat eta alegera momentuak, eta gogoetak, eh, nortasunaren galtzea, kanpoari, edo kanpokoer, edo eta familiari atxikin aiden lotura, eta holako momentu edo emozio desberdinak aipatuko ditugu. Mhm. Berrogeita bost ordu beteko ba, eman bat izanen da, eta guzti horren lantzeko hiru koreografo izan dira? Ba, jordan, uh, eh, eh, lehena eta laire importantena biztan dena, da Pascal Laskanok, uh, eh, beraz, zarena uh, zarelako kompainiako uh, lehen dakaria, eta beraz, berak du proiektua sortu, berak zuen uh, gogoan uh, proiektu hori, beraz berak hautatu ditu musika gehienak eta um, koreografia gehienak berak egin ditu. Uh, baina egia da ere, uh, dantza garaikidea sartu uh, dugula ikusgarri hortan, orain artez ginoela sekulan egina, Euskal Dantza bakarrik proposatzen da eginoen, eta horrentzat, laguntza ukaiteko, Fabian Tome... Uh, dantzari profesionalaren laguntza ukandugu, berak iru, uh, eh, sortu ditu, guretzat, ikusgarriarentzat eta bere uh, eh, zagutzak eta teknikak ekarrazi dizkigu. Eta gure dantzarien artean, bada eh, dantzari bat ere... Uh, Afrikak dantza egiten duena, eta berak ere koreografia bat, eh, do, dansa bat sortu du ikusgarriaren zat. Eh, ez Afrikar dansa utxa, baina uh, biztan denan asketa bat Afrikar mugimendu eta uh, dansa garaikidearen artean. Mhm. Afrikar mugimendu, baina beti ere dantza garaikidea zari zarelarik erroa edo euskal dantzan duzu, e, urrats, euskal dantzako urratxetatik abiatuz e, jauzi dantza garaikidera? bai hori da, hori sebera, Euskal Dantza da gure, eh, gure nortasuna, ala ere, eta zaren azalelako dantza taldearen eh, nortasuna eta izaitea. Uh, Baina, gaia, gaia ipatzeko, hori emozioak eta ipatzeko, interesgahia atxamaten ginen, ala ere, pausu bat egitea dantza garaikideari buruz, Uh, piskabat euskal pausoak transformatu, aldatu, egokitu ditugu, be, hori ikusgahian eh, ipatu nahi diren eh, bai emozioak, eh, gaiak eta albezain ubekien irudikatzeko dantzaren bidez. Mhm. Ametsu, e, ez, lan honek ere aktore lana egitea eskatuko duzta, emozioetatik ari garelarik hitz egiten? Bai, biztan dena, bada interpretazio eh, lan aski importante bat. Uh, bo, euskal dantza egin izan dut orain arte bakarrik, ordan eh, dantza garaiki dira pasatzea aski uh, zaila eta eta oso interesgarria izan zaiten niretzat, eta beste dantzarien zatere, uh, be, osoarekin uh, dantzatzea eta ez bakarrik hankekin, euskal dantzan usatua garen bezala, eta bai interpretazioa eta gorputzo osoarekin dantzatzea oso importantea iruditze zaigu gai, bereziki gai horrentzat, baina bai hori emozioak eta zabaltzeko interpretazioa behar biztan dena. Eta barrutik, zuk nola ikusten duzu ikusgarria zerrekarri dizuzuri eh, dantzari bezala? Haneretzat abentura oso uh, polita da, orain arte jorte bat ari garela eh, dantzatzen. Abentura oso polita, be justuki nik orain arte euskal dantzabak arrik egina bainuen, eta hoja uh, eh, gai ahunt berri batera uh, sartu naiz uh, dantza garaikidearekin. Afrikar dantza mugire bendu batzu ere deskubritu ditut, eta berastasun oso importantea izan da. Hori, eta gero gure taldean ere bederatzi dantzari gira, adina desberdinetakoak, eta e, pixkat formakuntza desberdinetakoak, eta beraz hori ere osoa beratxa da, eta biztan dena koregrafo desberdinekin dantzatzea biztan dena beraz mhm. Ba, itzordua emango dugu, eh? euro, amabi eurotan da sartzea zuk nola? Nola pasaraziko zenuk egomita? Be, be, biztan dena, <laughs> bezen jende gehiena urbiltzea espero dugu, uh, bai dantza maite dutenen, dutenako gomidatzen ditugu, baina edozen pertsona ere, Eh, ustez be kuriositatez e, eh, behikuntzak ikusi behar baitira, Uh, edo zein ahlotan, bai dantzan, bai antzerkian, edo edo zein uh, eta, eta arat, agian, jendeak momentu gozoa pasako duela gure artean, ikusgahi, agian, ikusgahi oso polit bat, oso polit batekin. E, kuriosidades, ez dizu galdetu, baina musikaren aldetik edo soinuaren aldetik, kartzelara nola eramango zait, gaituzue? Horda, musika, eh, musika ahont ezberdinak autatuak izan dira. Uh, hartu ditugu uh, senpereko irusoinu taldearen bi kantu. Hartu dugu lehki bat ere, izpada ikhlandas musika. Uh, musika ahont uh, giro ezberdinetakoak dira. Justuki taula bakotxean uh, emozio edo giro berezi bat sortzeko. Bai bortizkeria, bai alaitasuna, bai, bai tristezia edo penaren artean uh, horiek, gai horiek e, e, aztertzeko, uh, giro ezberdinak hautatu uh, ditu Paskalek eta be, dantzaren bidez, mena biztan dena, lotua berita musikaren bidez, Eh, eta justu aipatzeko ere, eh, hiru senu taldeak kantu bat eh, sortu du eta idatzi du, espres gure ikusgarriaren zat, gaia interesgarriatxe bat baitzuten eta inspiratuak izan dira iduriz, eta, eta kantu behi bat ere sortu dute, hasta azkena ditzen dena, eta guk beraz dantzatuko duguna gainean a, eta horre ere